Genovieffa Vignola Ravisa, anca conata quiel Madame Ravisa, estis itala cantistino, clavitzenisto, pedagogo, cae componistino, nascita in Torino. La musica medio en quio Madame Ravisa cresquis estis riccia cae tres stimula, la riccia capelo cae tiu de la chef episcopo definis tiu tempe la richan musican vivon de Torino, quiu havis proxima in ligoin cun la opereioi de Napolo, Venezio cae Milano. Tio evidentigis inter alie en la ofta partopreno en tiui seneioi de la samae cantistinoi, musicistinoi au coregrafoi la patro de Genoviefa, respondecis pri la liturgio cae la religiae festoi. Do, sen dube, la cortega cae arta contexto de sia patro, estis cio subtenis la educadon de la filino. Si versaine, ricevis la cutiman musican instruadon por knabinoi cae virinoi en la dec oca iarcento, lernante clavicenon cae cantadon. Genoviefa geetsigis cun laora gisto Cristofaro Ravisa, cun ciu si havis almenau quar infanoin. Ciel ununura referenzo pri la musica agado de Genoviefa dun la unua iaroi en Torino, estas annonzo pri Missis Vignola, quiu representis Mrs. Giacomasi, dun la sezono sesdexes sesdexep ce la regia teatro. Tamen, cian la familio translocigis al Pariso, pos l'auxio de Ilia Biendomo, Genoviefa ec partoprenis en la Parisa musica vivo presentante ce la el stara concert spirituel duarioin de Antonio Sacchini cae Pasquale Anfossi. Tio sugestas che si tiam jam esti successa cae conata cantistino. Estante in Pariso, uno alla cefai centroi de music el donado, si publicigis collecton de ses sonatoi ses sonatoi por claviceno au pianoforte de Madame Ravisa el Torino, maestro pri claviceno cae itala canto, verco unu. En la musica almanaco de la Samayaro, tiu ci verco estis prescribita tiel. Ci tiui sonatoi estas brilae cae vi povas vidi en ili tiuin audatza transiroin, ciuin laitaloi amas, cae ciuin niai timemai componistoi ne curajas zriski. Cae l'autoro aldonas, la caractero cae la honestezzo de signorino Ravisa, Sia talento cae la successo de la leccionoi quiu in si instruas de plurai monatoi en citiu cef urbo, igas ciuin quiui sin conas desiri che si eblus ripari tion citie. Conservigas un unura copio de sesonatoi. Gi estis parto el la longe forgesita privata colecto de la imperiestro Francisco la Unua de Austrio. Citium presitan documentum trovis la musicologo Ernst Fritz Schmid en 1933 en la archivoi de la musica ensemblo de Stiria, cae de 1936 trovijas en Austria nazia Bibliotheco en Vieno. En 2003, en la Franza-Nazia Bibliotheco, Claudia Schweitzer trovis manuscrivitam franzan copion de tri sonatoi titolitae Tri sonatoi por fortepiano cum violona acompano lau volle sub de la componistino Madame Vignola. La tri havas multon comunan cum la ses sonatoi, quancam ili versaine estes scribitai poste. Lau analiso de la papero cae la inco, oni concludas che gi devenas de periodo inter 1790 cae mil oxendec. Schweizer presicigas che ili estis componitai tum la revoluzia periodo. Madame Ravisa regule iris cae venis de Torino al Pariso, instruante cae presentante clavicen concertoin, sed Cristofaro cae Genoviefa ex etsigis. Si translocigis sen la al nel chatelo, qui si trovis musiche dedicitan cae interessitan lo jantaron. Tie si instruis musicon cae farigis clavicenisto en la urba orchestro dum prescau du iaroi. La politica situazio eble decidigis Genoviefan forlasi Neuchatelon. De chatelo si comportis brillan adiauan cae recomend leteron de la quar ministroi regantoi de la urbo. Ni declaras, cae atestas, che dum la tuta tempo ciam la menciita damo ravisa logis citie, si exercis sian talento in pri musico cun granda lertezzo cae plesuro.